Tractatus Sextus Incipit de Collectis Multis divinarum scripturarum testimonies edocemur quantum elemosinarum meritum et quanta sit virtus certum est enim unum quemque nostrum anime suae benefacere quod siens misericordia sua in opie succurit aliene. Prompte ergo dilectissimi, et facilis apud nos esse largitas debet. Si credimus id sibi unum quemque prestare, quod indigentibus tribuit tesaurum enim suum condit in cielo, qui Christum pascit in paupere. Beninitatem iteque in hoc, et dispensationem divine pietatis agnosce, id circo enim te abundare voluit, ut per te alios non egeret et per ministerium operis tui pauperem ab egestatis labore, te a peccatorum multitudine liberaret. O mira providentia et bonitas creatoris, qui uno facto duobus velet esse succursum. Ventura igitur dominica dies collectarum futurus est. Hortor et monio santitatem vestram, ut singuli quique, et pauperum memineritis et vestri, et pro possibilitate virium vestrarum, intelegatis in agentibus Christum qui tantum nobis pauperes commendavit ut se in ipsis vestiri suscipi testetur et paci Christus Dominus Nostrum